Va yana shu narsaga ishora bo'lib o'tib ketdiki nabiy sollallohu alayhi vasallam afdolul xalq alloh subhanahu va taologa eng yaqin banda bo'lsa ham alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalotu vassalomga laysa laka minal amri shay sizga hech qanaqa bir ishdan hech bir aloqasi yo'q degan oyatni tushirganligi to'g'risida dars o'tdik endi bugungi darsimizda xudda shu oldingi mavzuni davomidek lekin misol boshqacha oldingi mavzuning davomi lekin misol boshqacha u misol nima to'g'risida deyiladigan bo'lsa u misol shuki Alloh subhanahu va taoloni yaratgan maxluqotlarini ichidagi eng afzal maxluqotlaridan biri farishtalar ana shu Allohga yaqin bo'lgan farishtalar ham Allohga shirk keltirishlikka imkoniyat bo'lmaydi shunga ham. Mumkin emas. Sababi ular ham Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'zidan qo'rqishadi. Ular ham Alloh subhanahu va taologa qaytishadi. Demak, farishtalar ham Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishadigan bo'lsa, demak Alloh subhanahu va taolodan bu zaif bandalar ham qo'rqish kerak. Shu mavzuda Alloh subhanahu va taoloning oyatini keltirdilar, aytadiki: "Hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir." Hattoki ularning, ya'ni farishtalarning qalblaridan qo'rqinch ketkizilgan vaqtda ular Maza qala robbukum Rabbiylar nima deb aytdi deb so'rashadi. Qalu aytishdiki al-haq Alloh haq so'zini aytdi. Va huval aliyul kabir Alloh oli va ulug' zotdir degan oyat. Bu oyat agar boshidan o'qiydigan bo'lsak, bu oyat Saba surasida والله تدكي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قال ربك قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير والله تدكي Qul allazina za'amtum min dunillah. Allohdan ibodatga Allohdan boshqasiga ibodat qilinsa bo'ladi deb o'shandan umid qilishlikka ya'ni gumon qilib o'ylagan shaxsiylarni, ya'ni u nima bo'lishidan qat'i nazar, u xo e, but bo'lsin, xo tosh bo'lsin, xo uni sanam bo'lsin, xo u qabr bo'lsin, ho kim bo'lishidan qat'i nazar. Shularni chaqiringlarchi? ularga bir duo qilinglarchi ular javob berisha olarmikin deb Alloh subhanahu va taolo o'zi rad javobini aytibdi. La yamlikuna mithqala zarratin fis samawati wala fil ard. Ular osmonlarda ham, yerda ham hatto bir zarrachalik bir og'irlikdagi narsaga ega emas ular. va ma lahum fihima min shirk. Osmon va yerda ularning sherigi yo'q. وما له منهم من ظهير va Allohni mana shularni ichida bir yordamchisi yo'q va la tanfa'u shafa'atu 'inda Allohning oldida hech qanaqa shafaat foyda bermaydi faqatgina o'zi ruxsat bergan bo'lsa deb keyin farishtalarni qanday Alloh subhanahu va taoloni ulug'lashliklarini sifatini zikr qilyapti bu oyatni ozgina dirosa qiladigan bo'lsak ba'zi bir olimlar aytishganidek bu oyat shirkni butun tomirlarini uzib tashlaydigan oyat deyishadi olimlar aytishadiki mana shu saba oyasini 23 oyati sabab saba surasining 23 oyati 22 va 22 23 oyatlari shirkning butun tomirlarini uzib tashlaydi deyishadi nima uchun sabab Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bir necha vajhdan ana shu shirkki asrlarini uzadi ana shu vajhlarni birinchisi Alloh aytadiki لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ular sizlar duo qilib turgan narsalar hech qanaqa bir osmonlar u yerda birorta bir misqoldek bo'ladigan zarradek bir misqolga ega emas ya'ni hech narsaga ega emas ega emas narsa zaif bo'ladi bu birinchi vajhdan ikkinchisidan vama lahum fihima min shirk ularni ulardan bo'lgan bir Allohning sherigi ham yo'q demak bu yana bir vajh uchinchisi vajhi وما له منهم من ظهير Allah subhanahu va taoloni ulardan birorta bir yordamchisi yok. Demek bu ham ketdi. 4-tinchisi vajhi wala tanfa'u shafa'a Allohning oldida hech qanaqa shafaat ham foyda bermaydi. Ya'ni Allohga shirk keltirib ki ege mi? Hiç kaysi hiç kaysi ege mi? Hiç kaysi ege mi? Subhanallah. Na u osmonlar yerda biror narsaga ega bo'lish olmaydi yoki Allohning sherigi emas yoki uni yordamchisi emas yoki ularni oldi ularni shafoati o'tmaydi nabiysi Alloh subhanahu va taoloni oldida demak ular nima foydasi bor nima qilib bera oladi sizlarga bu tasarrufatlarni hammasi Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'zini qo'lida-ku demak Allohni sherigi bo'lmasa, sizlar duo qilib turgan narsalar mulk egasi bo'lmasa, Allohni sherigi bo'lmasa, u Allohga yordamchi bo'lmasa yoki shafaat qiluvchi bo'lmasa, odam oddiy bir hayotiy bir misolda ko'radigan bo'lsak, birorta bir shaxsni ishsiz ishimni bitirib beradi deb o'ylasangiz, yo u mulk egasi bo'ladi. yoki o'sha mulk egasini sherigi bo'ladi. umid qilasiz undan yoki o'sha mulk egasini yordamchisi bo'ladi vahir yoki o'sha mulk egasiga bir shafoat qilib shafoati o'tadigan bo'ladi demak bu ma'budotlar bu tepadagi aytilgan sifatlarni hech qaysi ega emas endi qaysi bir nodonlik bilan banda Allohdan boshqasiga ibodat qiladi subhanalloh bu haqiqatda nodonlikni nihoyasi shu va illa alloh subhanahu va taolo mana shu oyatlarda juda bir ravshanlik bilan dalolat qildi. shuning uchun olimlar bu oyatni butun shirkki tomirini uzadigan va kesadigan oyat deb aytishadi Mu'minning qalbi mana shu oyatlarni bilib u mulkka ega bo'lmasa mulk egasini sherigi bo'lmasa mulk egasini yordamchisi bo'lmasa mulk egasini oldida uni shafoati o'tmaydigan bo'lsa demak mu'min qalb mana shuni to'g'ridan to'g'ri e, qabul qilib uni qalbidan butun Allohga bo'lgan shirkni hammasi salomat bo'lib hammasidan salomat bo'lib uni qalbi faqat Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'zigagina iltijo qiladi. Bu oyatni sharhini bilishlik uchun bu qanaqa qo'rqishlik degan so'roq bo'lishi mumkin. Bu oyatni sharhini bilishlik uchun biz Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning hadislariga qaytamiz. Kelajakda aytallaki وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقها, فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من, من السماء Abu Hurayra radhiyallahu anhu ki, Nabi sallallahu alayhi va sallam hadis sahih Buxoriyda Nabi sallallahu alayhi va sallam aytadilar: "Idza qadallohu al-amra fi as sama" Alloh subhanahu va taolo osmonda birorta bir amrni hukmini chiqaradigan bo'lsa, Allohning hukm chiqarishligi gapirishligimdan bo'ladi. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqawli. Farishtalar qanotlarini Allohning so'ziga itoat qilgan holatda qanotlarini urishadi. Ka'annahu silsilatun ala safwan. Hatto ya'ni go'yoki bu ovoz bir xarsang toshni ustiga urilgan zanjirdan chiqadigan ovozga o'xshardi Hattoyki bu ovoz farishtalarga o'tib ularni xuddayki bir qo'rqqanlaridan xushdan ketganidek qiladi shunda oyatni o'qiyaptilar nabiy sollallohu alayhi vasallam hatta iza fuzzi'an qulubihim mana shu ovozni eshitgandan keyin ularni qalblaridan qo'rqinch ketgandan keyin qalu maza qala robbukum robbilar nima deb aytdi deganda qalul haqqo haqiqatni aytdi bu dalolat qiladiki Alloh subhanahu va taolo haqdan boshqa narsani gapirmaydi va huval aliyul kabir Alloh subhanahu va taolo juda oliy va buyuk zotdir mana shu vahiy bo'lgandan keyin mana shu kalom bo'lgandan keyin fayasma'uha mustariqus sam' فيسمعها مسترق السمع mustariq sam ya'ni e, mana shu o'rinda farishtalarni orasida bo'lgan gapni jinlardan bo'lgan o'g'irlovchi jinlar ana shu voqeani eshitib o'g'irlashadi mana shu holatni sufyon savriy rahimahulloh jinlar qanday osmonga ko'tarilib u so'zni eshitishlikka harakat qilishligini ikkita qo'llarini bir bir birini ustiga qo'yib barmoqlarini ochib bir birini ustiga e, nimalar jinlar bir birini ustiga chiqib hattoiki osmonga yetishadi bu dalolat qiladi nimaga jinlarni sanog'i juda ko'pligiga dalolat qiladi keyin ana shu ovozni eshituvchi fayasmaul kalimata bir so'zni eshitadi eshitadida fayulqiha ila man tahta o'zidan keyingi pastigiga yetkazadi keyin shu bilan bir-biridan yetib oxiri sehrchi va polvonni qulog'iga yetib keladi bu narsa mana shu so'z sehrchiga yetib kelishligidan oldin agar uchqun yetib kelsa u yetkiza olmay qoladi gapini va ba'zi bir vaqtlarda o'sha uchqun tegmay qoladigan bo'lsa ana shu so'z sehrgar yoki polvonga yetib keladida shu bilan birga mana shu o'rinda u bitta haq so'zga 100 ta yolg'on qo'shadi bitta haq so'zga 100 ta yolg'on gapiradi bu dalolat qiladiki sehrgarlar va polvonlar eng kazzob maxluqlar bo'ladi ular. Fayuqal keyin odamlarga bu gaplar tarqalgandan keyin odamlar aytishadiki falonchi kunda shunaqa shunaqa gapni aytmaganmidi? O'shanda to'g'ri chiqqandi-ku deb 100 ta yolg'onni ichidan bitta chiqib qolgan rostini eslashadi va 99 ta yolg'onini eslashmaydi subhanalloh odamni zaifligidan va illo bu sehrgar polvonlar yolg'onchi kazzoblar bitta etgani to'g'ri chiqib qolsa butun etilib turgan boyagi yolg'onlarni hammasini esdan chiqarib o'sha osmondan kelgan fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumiat minas sama ya'ni osmondan kelgan sodiq kalima sabablik odamlar bu sehrgarlarni rostlashadi Yana bu hadis dalolat qiladiki, ba'zi bir xabarlarda yoki ba'zi bir so'zlarda yoki ba'zi bir da'vatlarda desak, ba'zi bir haqlanib bo'lishligi uni hammasi haqligiga dalolat qilmaydi. Balkim haq haq qilib va botilni botil qilib ajratishlik lozim bo'ladi. Bu hadisdan bizga kerak joyi qaysi o'rini kerak bizga bu hadisdan? Bu hadisdan kerak joyi farishtalar Alloh subhanahu va taoloni so'zini eshitgan vaqtda ular qo'rqinchdan o'zlarini yo'qotgandek bo'lishlari va shu bilan ularni qalbidan qo'rqinch ketkizilgan vaqtdagina ular o'zlariga kelishliklari va farishtalar Alloh subhanahu va taoladan qo'rqishliklari va ular Alloh subhanahu va taolani shunday ulug'lashliklari va holanki ular Alloh subhanahu va taologa eng yaqin bo'lgan maxluqlardan maxluqotlarni eng Allohga yaqinlaridan shu bilan birga bo'lsa ham ular Allohdan qo'rqishadi. Demak, Allohdan mana shunday farishtalar qo'rqadigan bo'lsa farishtalarga ibodat qilib turganlar nima bo'ladi farishtalarga ibodat qilib turganlar Allohning oldida javoblari nima bo'larkin vaholanki ular mana shu narsani inkor qilishadi ertaga Alloh subhanahu va taoloni oldida sizlar etdinglarmi deb Alloh so'raganda, yo'q biz aytganimiz yo'q deydi. Shuningdek Iso alayhisolatu vassalomga mana shu dunyoda ibodat qilganlarni Alloh subhanahu va taolo qiyomatda Isoni ko'ndalang qilib Isoni oldida so'raydi. Aytadiki, "Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhizuni va ummiya ilahayn min dunillah?" Ey Iso, deydi Alloh subhanahu va taolo. Siz aytdingizmi bularga? Man bilan meni onamni Allohdan boshqa o'zingizlarga ma'bud qilolinglar deb. Qolus qola subhanak. Ey Rabbim, seni poklayman. Man o'zimga haqli bo'lgan narsani etdim, senga haqli bo'lgan narsani aytganim yo'q. Man ularga Robbil alamin bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni mani va sizlarni Rabbinglar bo'lgan Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilinglar deb buyurganman deb bularni qilgan ishlaridan ular poklanishadi. Demak, farishtalar ham Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qiladigan bo'lsa, ulardan boshqasi min bobi avlo ibodat qilinmaydi. Allohga yaqin bo'lgan eng yaqin farishtalar Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilsa va undan qo'rqsa va ular ular iltijo qilinadigan ular ham Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga iltijo qilishlik bo'ladigan bo'lsa ulardan demak men bob avlo nima ularga ibodat qilinmaydi va ular Allohga shirk keltirilmaydi وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الله سبحانه وتعالى birorta narsani vahiy qilishlikni xohlaydigan bo'lsa vahiyni gapiradi aytadi mana shu vaqtda akhadatis samawati minhu rajfa osmonlar bir titraydi nimadan xavfa minalloh bu osmonlar Alloh subhanahu va taoloni qo'rqinchidan qimillaydi lekin Allohga shirk keltirgan shaxsning qalbi shunchalik darajada kirlan, kirlanib ketganligidan Alloh subhanahu va taoloni qo'rqinchini sezmay qoladi. Alloh aytadiki: "Summa qasat qulubuhum min ba'di zalik, fa hiya kal hijarati" Toshga o'xshagan fa hiya kal hijarati toshga o'xshab qotib qolgan qalblari au ashaddu qaswa balkim ham ularni qalblari qattiq mufassirlar aytishadiki mana shu o'rinda alloh subhanahu va taolo temir toshdan qattiqroq kal hadidi deb temirga o'xshagan qattiq deb aytgani yo'q nimaga deyishganda boshqa olimlar javob berib aytishadiki bu to'g'ri qattiqlik tarafidan tosh temirdan yumshoqroq bo'lishi mumkin lekin temir olovga ko'ndalang qilinadigan bo'lsa u erib ketadi lekin tosh erimaydi deyishadi bu dalolat qiladi toshni juda bir qattiqligiga dalolat qiladi erimasligidan shuning uchun alloh subhanahu va taolo fahiya kal hijara toshga o'xshagan qattiq au ashaddu minal au ashaddu qaswa toshdan ham qattiqroq bunga sabab bunga dalil nima u toshdan ham qattiqligiga oyatni davomi va inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar toshlarni shunaqalar borki undan nahrlar anhorlar yorilib chiqadi va inna minha lama yashaqqaqu va inna minha lama yashaqqaq fayakhruju minhu al-ma ularning ichidan birlar bir xillari yorilib uning ichidan suvlar chiqadi وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ U toshlarning ichidan shunaqalar borki, Allohdan qo'rqqanligidan qimillaydi, tushadi. Bu dalolat qiladiki, tog'lardagi toshlarni qimillab tushishliklari mana shu oyat dalolat qiladiki, Allohdan qo'rqqanligidan o'zidan o'zi hech qanaqa shamol yo'q, boshqa yo'q toshlar qimillab tushib ketadi. Allohdan qo'rqqanligidan qimillaganini. Bu dalolat qiladiki, Allohga shirk keltirib, Allohni xavfini tashab, but va qabrlar va shunga o'xshagan Allohga shirk qo'shilgan narsalardan qo'rqqan shaxsning qalbi mana shu toshdan ham qattiqroq bo'lib, yaxshilikni yaxshilik deb bilmaydigan va yomonlikni yomonlik deb bilmaydigan, balkim yaxshilikni yomonlik deb bilib, yomonlikni yaxshilik deb biladigan tavhidni shirk deb shirkni tavhid deb biladigan sunnatni bid'at deb bid'atni sunnat deb biladigan darajada yomonlikda cho'kib ketgan qalb bo'ladi bu va illo osmonlar Allohni gapiga titragan vaqtida bu Alloh subhanahu va taologa qarshi bo'lgan shaxsni yuragi bu bilan ta'sirlanmasligi u botirligidan emas Alloh qalbini ko'r qilib qo'ygandan Alloh aytadiki, "Bal taballohu alayhi, alay", ya'ni Alloh ularni qalbiga muhr bosib qo'ydi, tamg'a bosib qo'ydiki, ular Allohning oyatlariga iymon keltirishmaydi. Fa idza sami'a zalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujjada. Allohning hadisi davomi bu, ular Allohning so'zini eshitgan eshitgan vaqtda o'zlaridan ketib Alloh uchun sajda qilib yiqilishadi. Hattoiki yiqilganlaridan keyin ularni ichidan boshini ko'targan eng birinchi farishta Jibril alayhissalotu vasallam bo'ladilar. Fayukallimuhu yukallimuhullahu min wahyi bima arad. Shundan keyin Alloh subhanahu va taolo Jibril alayhissalotu vasallamga o'zi xohlagan vahiy etadi. Shu bilan Thumma yamurru Jibril al malaika. Jibril alayhissalotu vasallam farishtalarga oldilaridan o'tib e, ketganda farishtalar so'rashadi. Ey Jibril, Rabbimiz nima deb etdi deb. shunda jibril alayhissalotu vasallam al haqqo va huval aliyul kabir Alloh haqqi etdi qola al haq Alloh oliy va ulug'dir buyukdir fayaquluna kulluhum mislama qala jibril fayantahi jibril bil wahyi ila haythu amarahulloh Alloh. bilan butun farishtalar jibril alayhissalotu vasallam aytgan gaplari qala al haqqa va huval aliyul kabir degan so'zni aytish bilan shu bilan jibril alayhissalotu vasallam vahiyi Alloh iroda qilgan o'ringa yetkazadi bularni hammasi dalolat qiladiki hatto jibril farishtalarni eng hatto mukarram bo'lgan farishtalarni ichidagi bo'lgan alohida izzatli va hurmatli bo'lgan farishtalar ham Allohni ulug'lashlikda mana shu sifatda bo'lishadi demak mana shunday maxluqlar Allohning ulug'ligiga bir dalolat qiladigan bir maxluqlar Allohni ulug'lashar Nabi sallallohu alayhi vasallam mana shu bir farishtalarni bir oddiy birini suratini bizga aytib beradilar. Aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki, "Va yahmilu arsha robbika yawma fawqahum yawma idin thamaniya." Rabbingizni arshini o'sha kunda 8 ta farishta ko'taradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, ana shu farishtalarni sakkizta farishtani bittasini qulog'ini yumshog'idan yelkasigacha bo'lgan masofa 500 yillik masofa deydi 500 yillik masofa subhanalloh bu qanaqa bu ulug' bir maxluq bu bu bittasi sakkiztani bittasi sakkiztani bittasi ni quloqni yumshog'idan yelkasiga bo'lgan bo'lgan masofa shunchalik bir uzoq va katta endi bu sakkiztasi yig'ilganda sakkiztasi yig'ilib bitta arshni ko'tarib tursa demak arsh qanaqa bo'ladi unda buni hech hech bir odamni aqliga sig'ishi mumkin emas bo'lgan narsa shuning uchun odam har bitta bir ajoyib ajab bir e, ajablantiradigan narsani ko'rgan vaqtda unga hayron qilib qolib Allohga shirk keltirib qo'yish kerak emas balkim mana shu ma'lumotlarni bilib Allohni ulug'ligiga teng keladigan hech qanaqa narsa yo'qligini qalblarga singdirib ichirishlik kerak Nabi sallallahu alaihi sallam aytadilar: "La mawdi'u sawti ahadukum fil jannati khayrun min ad-dunya wa ma fiha." Jannatdagi biringlarni qamchinini, ya'ni ot turadigan qamchin, qamchinini o'rni jannatdagi. Dunyo va undagi butun borliq yaxshiliklardan afzal deydi. Ya'ni bu qanaqa bir karomat, qanaqa bir ajoyiblik jannatda bir daraxt borki uni ustida otliq mingan odam nechi vaqt muddat yugurib o'tadi uni tugatmaydi qanaqa bir ajoyib bir maxluqotlar bular shularni bilishligimiz Allohga hech kimni shirk keltirmasdan faqat Allohni o'zini ulug'lab boshqa hech kimga iltijo qilmasligimizga sabab bo'ladi shularni biri farishtalarni ahvollarini bilishligimiz payg'ambarlarni ahvollarini bilishligimiz va boshqa boshqa Allohni yaratgan ajoyib maxluqotlarni ko'rib bilishligimiz bu Allohni cheksiz ulug'ligi va mana shu ulug' zotgina ibodatga va iltijoga va istig'osaga va ya'ni e, istiozaga va xavfga va xashyaga qo'rqishlik va umid qilishlikka faqat Allohni yolg'iz o'zigina haqliligiga qalbimiz shunga xotirjam bo'ladi.